ataipata atafanya mema ikiwa chansi hiyo hana idha lam yakun huwa fakun anta kama yeye hajawa hivyo wewe chansi uko nayo hivi sasa madamu uko hai unatweta unapumua chansi yako ndiyo hiyo itumie vizuri tumia wakati vizuri fanya maandalizi kwa ajili ya akhira yako akhira ndugu zangu kunahitaji maandalizi mazuri hakuhitaji kubahatisha Allahu jalla wa ala hahitaji ibada inayobahatishwa tizama wewe miaka mingapi umekata kuteza kwa ajili ya kujiandaa na kitu katika dunia weidha uje uwe mkurugenzi au uje uwe muhasibu au uje uwe mwalimu au uje uwe na nafasi yoyote hapa ukotu mtu tu mtaani, wanaangalia mtu aliojiandaa. Baadaye waangalie rekodi yako ya elimu yako, baadaye waje waangalie na experience yako, kisha waje waangalie na CV yako, kisha ndio wakuemploy wewe kulingana na maandalizi uliyoyafanya. Unadhani Allahu jalla waala atakuja kukubali ibada ya kubahatisha bahatisha ambayo hujaikalia kitako? hujaisomea hujaijua vizuri ni kwa kuambiwa tu kwamba ukirukuu unasema samia Allahu liman hamida ukitakurukuu na ukishakurukuu unasema subhana rabbiyal azim kwa kuambiwa hivyo tu mengine katika dunia hayaendi hivyo wanasema ahlul ilm dunia hii Allahu jalla wa ala ameiumba kwa mfano wa pepo na moto yaliyo mazuri katika dunia waoneshwa mfano wa pepo na yaliyo mabaya katika dunia waoneshwa mfano wa moto kila kisichopendeza katika dunia unaoneshwa mfano wa moto kila chenye tabu katika dunia unaoneshwa mfano wa moto kila chenye shida na kila kilicho kizuri katika dunia chenye kupendeza waoneshwa mfano wa pepo kama ili katika dunia katika mambo yao watu hawabahatishi wanamchagua mtu capable kwa kitu wanataka kumpa na Allahu Jalla wa Ala ndio hivyo hivyo kwenye ibada hatuchukua tusukuma twende ya kubahatisha bahatisha akhira ndugu zangu unataka maandalizi ya kutosha yaliyo mazuri akhira kunahitaji sala iliyosomwa iliyofahamika inayojulikana mawakiti zake inayojulikana mubtilati zake inayojulikana wajibati zake inayojulikana shuruti zake na iliyofanywa kwa khushui na kwa kutarajiwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoa malipo mema hatakubali Allahu jalla wa ala maandalizi yaliyokuwa sio mazuri kwa ajili ya ibada yake yeye hicho kitu Allah hatakubali akhira kunahitaji saum inayofungwa kwa kusoma na kujulikana, inayojulikana mubtilati zake, wajibati zake, inayofanywa kwa vizuri, kwa lengo la kutarajia malipo mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhira haihitaji certificate yako ya university, wala haihitaji living certificate yako uliomalizia sekondari wala haihitaji cheti chako chochote kingine cha mambo ya dunia uliyosoma akhira yahitaji ibadat zilizosomewa vizuri zilizofanywa vizuri alizozofanywa kwa lengo la kuridhisha Allah subhanahu wa ta'ala akhira kunahitaji maandalizi ya kutosha kama unavyoona ujiandaa kwa ajili ya dunia yako basi akhira kuna hitaji zaidi kuliko unavyojiandaa kwa ajili ya dunia yako alqaqa'u bin adlan amesimulia rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ya kwamba khataba Umar ibn Abd al-Aziz khataba Umar ibn Abd al-Aziz Umar bin Abd al-Aziz rahmatullahi alayhi aliwahutubia siku moja فحمد الله عمر بن عبد العزيز كم حمد الله سبحانه وتعالى كتخطبة يكفي وأثنى عليه كشا أكم صفه الله سبحانه وتعالى وقال كشا أكسيما عمر بن عبد العزيز كوانبيا أيها الناس أني واتو إنكم لم تخلقوا عبثاً litambueni hili hakika nyinyi hamkuumbwa bure bure Allahu jalla wa ala hakukuumba wewe bure uje ufanye tu unavyotaka mwenyewe ujirushe tu uspend your time katika namna ambayo sio ya kumridhisha Allahu jalla wa ala uvae unavyotaka wewe sivyo unavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala ule unavyotaka wewe pasi na kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ufanye unavyotaka wewe pasi na kufata maamrisho ya Allah jalla wa ala innakum lam tukhlaqu abatha Umar bin Abdul Aziz anawaambia hakika nyinyi hamkuumba bure bure hichi kitu kitambueni muwe nacho walam tutraku suda hamkuumba bure bure na wala hamtaachwa hivi hivi hamtoachwa bure bure hatukubali Allahu jalla wa ala amekuumba amekutayarishia kila kitu katika dunia amekupa ability ya kumwabudu yeye halafu wewe hukushughulika hatukubali amekuletea mtume akaleta na dini akashusha na Qur'ani kisha wala huelewi chochote umefahamu mafikra ya watu mengine chungu mzima umeyasoma mpaka umefika university unaelewa kina Archimedes wanasema nini kina Isaac Newton wanasema nini kina Galileo wanasema nini yote unafahamu wanaoyasema kina Karl Marx umeakalia kitako fikra za watu wengine na vitabu vyao ukavisoma ukaelewa in and out lakini kitabu alichokuletea Allah subhanahu wa ta'ala hukifahamu hata ukisoma unasoma herufi tu ile message ya Allah haikufiki unaposoma Qur'an halafu nadhani litakuwa jepesi hilo Allah akubali tu bure bure vivi innakum lam tuqlaqu abada nyinyi hamkuumbwa bure bure walam tutraku suda na wala hamtaachwa bure bure hamtoachwa hivi hivi wa innalakum mi'adan na mnayo nyinyi miadi ambayo Mola wenu amekuwekeni yajma'ukumullah Allah atawakusanya nyote nyinyi lilhukmi fihi kwa ajili ya kuhukumu ndani ya miadi hiyo siku hiyo mtakusanywa nyote pale pamoja mtakwenda kuhukumiwa walfasli fima bainakum na kwa ajili ya upambanuzi kati yenu Allahu jalla waala atakwenda kuhukumu na kupambanua kati yenu fakhaba wa shaqiya, amekula khasara na amekuwa mwovu mno. Abdun, mja ambaye akhrajahu Allahu min rahmatihi, Allahu jalla wa ala atamtoa katika rehma zake hayumo. Allati wasiat kulla shay'in, rehma zake ambazo zimekienea kila kitu. Hayo yanahitaji juhudi ya kutosha na kuomba Allah na kutiiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili yapatikane hayo amekula khasara kubwa mno na amekuwa muovu kupita mpaka man akhrajahu Allah min rahmatihi yule mtu ambaye Allah atamtoa katika rehema zake allati wasi'at kulla shay'in rehema zake ambazo zimekienea kila kitu wa jannatihi na amekula khasara mtu ambaye Allah atamtoa hayumo katika waje watakaoingia katika pepo yake allati arduha samawati wal ard pepo ambayo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi wa innama yakunu lamanu ghadan hakika si vinginevyo Umar bin Abdul Aziz anawahutubia waja anawaambia wa innama na kwa hakika si vinginevyo yakunu lamanu ghadan amani itakuwa kesho liman khafa wattaqa kwa mtu ambaye amemwogopa Allah na mtu ambaye amemcha Allah yule atakayekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na takwa huyu ndiye atakayekuwa na amani na takwa ndio nini anasema talq bin habib ta'atullah ala nurin min Allah tarju thawab Allah taqwa si kitu cha kupretend taqwa ni ta'atullah ta'a ya kutiiwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini ala nurin min Allahi utiifu wenyewe unaokwenda juu ya nuru itokayo kwa Allah yani elimu pasi na elimu huwezi kuwa na takwa elimu inayotajwa hapo ni elimu ya dini huwezi kupata takwa ukiwa huna elimu ya dini takwa ni taatu llahi ala nurin min allahi takhafu tarju thawab Allah ukiwa wataraji kupata malipo mema kwa Allah wa antatruka masiyat Allah na uache maasiya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ala nur min Allah pia kuacha maasi kwa elimu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala tofauti kabisa kati ya mtu anayewacha maovu kwa elimu na mtu anayeacha maovu kwamba najua tu kwamba zinani jambo baya kwa hiyo anaamua kuacha tofauti na ule anayejua aliyelisoma hilo jambo tofauti kabisa uwachaji wao taqwa inapatikana kuacha maasi kielimu takhafu iqab Allah ukiwa waogopa mateso ya Allah subhanahu wa ta'ala Umar bin Abd aziz anawaambia watu wa inma yakunu al-amanu ghadan amani kesho itapatikana liman khafa wattaqa kwa yule mwenye kuwa na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wataqa na akawa na taqwa wabaa qalilan bikathirin na akauza kilicho kidogo katika dunia hii kwa kupata kingi akhira samehe baadhi ya mambo ambayo watu wanayafanya na wanaenjoy katika dunia yawache hayo madogo ukapate mengi na makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wafanian bibaqi amani kesho itapatikana kwa mtu ambaye ameuza chenye kumalizika kwa kile chenye kubakia yani anayefanya mambo kwa ajili ya maisha ya ever and forever akhira hakuna tena kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema yaumul qiyama wakati utakapopita uamuzi wakishakuwekwa watu wabaya wakiwa wanasubiria kwenda zao pepo motoni na watu wema wakiwa wanasubiria kwenda zao peponi mtume anasema yukta bil mauti ka ashil kabsh kitaletwa kifo kama namna ya kondoo aliyenenepa vizuri fayunada kisha patatangazwa panadiwe ya ahla nar waitwa watu wa motoni enye watu motoni fayashra'ibun ibun yandhurun wakiitwa hivyo watanyanyua shingo zao na waangalie je vipi kuna msamaha kisha waulizwa hal taarifuna hadha mamjua huyu kondoo huyu mnamjua qalu naam watasema ndio innahu almaut hicho ni kifo tumekicha kufa tushakiona duniani kisha waitwe na watu wa peponi ya ahli aljanna enyi watu wa peponi hal taarifuna hadha mamjua huyu kondoo ni kitu gani qalu naam watasema ndio twajua hicho ni kifo shakionja hicho fayumaru bidhabhihi mtume anasema patatolewa amri kichinjwe mbele ya macho yao wote ni kukatishwa tamaa kwamba kuanzia sasa kifo kinachinjwa hakuna tena kufa wakiingia watu peponi ni kuenjoy tu basi na wakiingia watu mtoni ni adhabu tu asitarajie tena mtu kufa kwa hiyo hayo ndiyo maisha ya mtu kuyapigania ndiyo maisha ya mtu kutumia muda wake mwingi ajiandae katika dunia hii kwa ajili ya siku ya kuondoka auze kilichokuwa kidogo katika dunia aje apate kingi kilichokuwa akhira auze chenye kumalizika katika dunia kwa ajili ya chenye kubakia akhira ala taraun anasema Umar bin Abdul Aziz anawaambia watu waliokuwa wanahutubia ala taraun hamuoni nyinyi annakum fi aslabil halikin kwamba nyinyi yuko katika nafasi ya watu waliokufa kulikuwa kuna watu kabla yetu wameishi huko wameondoka sisi tumekaa katika nafasi zao wako ambao wamerithi nafasi za walimu wakuu ambao hawapo tena washazikwa na nyinyi mmeshika nafasi za wanafunzi waliokuwepo hapa mwanzo hawapo tena ama washakufa washazikwa kabisa kwa hiyo Umar bin Abdul Aziz anambia hamuoni nyinyi mmeshika nafasi za watu waliokuwa hawapo washakufa wasayakhlifuhu ba'dakum albaqun na nyinyi vile vile mtaondoka nafasi zenu zitashikwa na wale watakaobaki baada ya nyinyi ala tarauna fi kulli yawmin tushayyuna ghadiyan hamuoni nyinyi kila siku mamshindikiza mwenye kwenda zake kila siku mnakwenda kuzika mtu au raihan ila Allah hawamuoni nyinyi kwamba kila siku mwamsindikiza mtu mwenye kuondoka na kwenda zake kwa Allah yuko safarini mara moja alqadi iyadi Iyadhi rahmatullahi alayhi alikutana na mtu mmoja njiani alqadi iyadi Iyadhi katika mazungumzo akamuuliza yule mtu kam umrak umri wako ni miaka mingapi yule bwana akamjibu alqadi iyadi akamwambia 60 ama umri wangu ni miaka 60 sasa qala alqadi hadha kamwambia tushiku antasila ukiwa umri wako ni miaka 60 tushiku antasila wakurubia kufika sasa safari yako ulioiacha nyuma ni ndefu kuliko unapokwenda yani usitarajie kwamba utapata tena 60 kama ulionayo tushiku antasila kama una umri wa miaka 60 sasa wakurubia kufika safari yako kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala faqala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yule bwana akashtuka akamwambia alqadhi iyadhi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qala alqadhi aliyadhi qadhi iyadhi akamwambia ataarifu maanaha hayo maneno inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wajua maana yake nini qala na'am akamwambia ndiyo anni lillahi abdun wa anni ilayhi raji' najua kwamba mimi kwa Allah ni mja na mimi kwa Allah ni mwenye kurejea akamwambia kama wajua hivyo fa'alam jua kama wajua kwamba wewe ni kwa Allah ni, ni, ni, ni abdi ni mja tu na wewe kwa Allah ni mwenye kurejea basi elewa ya kwamba mbele ya Allah wewe ni mwenye kusimamishwa na ukisimamishwa mbele ya Allah, elewa wewe ni mwenye kuulizwa kwa kila ulichokifanya katika dunia. Faaidda likulli sualin jawaba, tayarisha kwa kila swala utakaloulizwa na Allah, tayarisha jibu. Panahitajika jawabu kwa namna ulivyoishi na namna Allah alivyotaka uishi, ndivyo au sivyo. Kwa hiyo andaa kwa kila swala jibu ikiwa wajua wewe ni mja wa Allah na wewe kwa Allah ni mwenye kurejea faqala malhila yule bwana akamwambia alqadhi iyadhi sasa ujanja ni upi nifanyaje akamwambia tuhsin fima baqiya min umrik fanya vizuri palipobakia katika umri wako yughfaru laka ma qad madaa ukifanya vizuri palipobakia katika umri wako utasamehewa palipopita katika umri wako alipoharibu na kama hukujirekebisha hukufanya vizuri tuukhadhu ma mada wa ma baqiya utatiwa mikononi mbele ya Allah kwa umri wako uliopita na utakaofuata uliobakia kwa hiyo tujiandae kwa ajili ya siku hii mshairi kwa kumalizia na maneno anasema ama wallahi law alima al lima khuliqu lama ghafalu wa ama wallahi na apa wallahi law alima al-anamu lau watu wangelikuwa wanajua lima khuliqu kwa kitu gani hasa kwa lengo gani hasa kuna nini huko wanakokwenda wangekuwa wanajua kwa kipi hasa wameumbwa lama ghafalu wanamu wasingelighafilika wala wasingelilala laqad khuliqu li amrin wameumbiwa jambo ambalo lau absarathu uyunu qulubihim lau macho ya nyoyo zao yangeliliona tahu wangelichanganyikiwa wahamu na wangekuwa na masununiko makubwa sana mamatu mbele yao kuna kifo thumma hashrun thumma qabrun kisha mbele yao kuna kaburi hapo kuna mambo ya kupwa na ya kujaa wa hashrun kisha mbele yao kuna kukusanywa na Allah subhanahu wa ta'ala wa ahwalu idhamu na kuna hali nzito vishindo vikubwa vikubwa vinafuata baada ya hapo muda niliopewa umeisha sana nimekusha timia naktafi bihadha alqadr wallahu jalla wa ala a'lam barakallahu fikum swala linasema kwani mtu haimtoshi elimu ya eh? kwani mtu haimtoshi elimu ya dini aliyoisoma wakati yupo madrasa je hii imetosheleza kama ni elimu ya dini kwa sababu wengi tunaiacha madrasa ndio imekuwa basi kusoma dini je tufanye nini ili tujue elimu ya dini yetu au yote sijui kwa sisi tulokuwepo university na hatuna muda wa madrasa ndugu zangu waislamu nikwambieni kwamba elimu hii tunayoisoma ya kisekula haikatazwi kusoma lakini hii ni elimu fardhu kifaya ahlul ilmu wanasema elimu hii tunayosoma ni fardhu kifaya ni fardhi yenye kutosheleza sio lazima sote tuwe madaktari wakipatikana watu kadhaa wakiwa wao madaktari wengine tumesalimika na dhambi sio lazima sote tuwe mapilot wakipatikana watu kadhaa wakiwa mapilot imetosheleza sio lazima sote tuufanye kitu fulani katika mambo haya ya kidunia elimu hii ya dunia ni kwa ajili ya kuendesha maisha yetu ya dunia wala mtu asijidanganye akasema anasoma elimu hii ya dunia itamsaidia akhira ni vitu viwili tofauti wako baadhi ya watu wanasema hivyo kwamba ni sawa sawa elimu ni elimu tu lakini ukiangalia katika sura Ar-Rum ar Rum katika aya nambari sita kama sijakosea au saba sita au saba Allahu jalla waala anasema hivi ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun ya'lamuna ilm ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wanajua elimu ya uwazi tu wa mambo ya dunia wa hum 'anil akhirati hum ghafilun lakini wao kutokana mambo ya kiakhira ni wenye kughafilika tunapata kuna elimu ya dunia na kuna elimu ya mambo ya akhira kwa hiyo elimu hii ya dunia hii mwisho wake siku ya kufa imeishia hapo certificate zote watatia moto watu au wataka kumbukumbu tu basi lakini elimu yako ya namna gani ulisoma vya kumwabudu Allah hii ndio utakayokufaa tukakwenda nayo akhi kwa hiyo elimu yako ile uliosoma madrasa ukiwa mtoto mdogo kama ndio waitegemea ile mpaka leo ndio ikuvushe lakini hii ile ya nasari huoni kama imekutosha wala ile sekondari huoni kama imekutosha bali mpaka unatoka university bado utafuta na makozi mengine huoni kama imekutosha lakini ile unayoona imekutosha kama ndo wa mtu waona hivyo basi jiandae tu na maswali haitoshi elimu ile ya utoto haitoshi sio kila mtu lazima awe shekhe alimu mkubwa hakuna ulazima huo lakini ulazima uliopo yale mambo yako ya ibada ya lazima ni lazima uwe na elimu nayo sijui katika wakati gani unakusudiwa katika mazungumzo yako lakini time yani time ile ambayo yeye anakufa wakati ule anajua kuna porojo moja iliwahi kuenea hapa ikawa imerushwa sana katika grupu ya WhatsApp hapa mtu akifa hajijui anaona anaota hivi leo kukutana nacho kitu hivi anajiona kwamba anaota hivi anakufa mpaka inafika kaburini hivi ndio atakuja kuamka eh kumbe nimekufa ah ni ni pauko pakawa ni porojo tu sawa lakini Allahu jalla wa ala asema vipi kalla idha balagat taraqi wa qila man wa dhanna annahu al ashahid sawa dhanna kwa maana nini anajua na yakini kwamba sasa anakufa sasa wakati ule mtu anataka kufa anajijuana kikaribia kifo yani ule time ikifika anaanza kuwaona kuna malaika wanaokuja wanakaa madda albasar ukomo wa jicho lake linapoona yule mtu mwenye kufa unamwona mtu mara nyingi akitaka kufa utoa macho akaangalia mbali kule kuna malaika wanakuja ambao hawaji kwake yeye wanakaa kule ukomo wa macho yeye anakuwa kishawaona wale wanakuja na sanda yao kutoka huko kwa ajili ya ile roho yake ikiwa ni mwema wanakuja na sanda ya kutoka peponi ikiwa ni mwovu wanakuja na sanda ya kutoka motoni wasabihati sabha kisoma katika aya hizo wale wanakaa ukomo wa macho kule kwa hiyo wakati ule kuona tu anakuwa yeye kishajua kwamba sasa safari umefahamika eh? wewe unakuwa kishapata kishapata hint mnasema nyewe si ndio kwamba sasa سفاري والله تعالى أعلم ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك